إذاعة البيان تقدم حياة الذل لا لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام حياة الذل لا لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام فلا والله لا أخشى المنايا فما للعبد في الدنيا مقام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم گزارش اخباری دولت اسلامی در روز شنبه سنه 11 ماه رمضان سال 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود اخباری امروزه من را آغاز میکنه با مهمترین رویدادهای امروزه لشکران خلافت به پیش رفتن در داخل شهر البرکه و ده ها و افسر از لشکر نصیر را کشتند به هلاکت رسانیده شد یکی از مدیر استخبارات با واسطه مینه ترکنده در در داخل سهم را در ولایت صلاح الدین لشکران خلافت به پیش رفتند در اطراف جنوبی عین الاسلام کوبانی در ولایت حلب بر ترکش آورده شد ماشینه ترکنده را در مابین مجموعه مسلح حلق رافزی در قراده در مابین ولایت بغداد سرغاز از ولایت برکه لشکران خلافت هجوم حیرت انگیزی نمودند در شرق شهر البرکه و با فضل الله آزاد کردند پستگاه مکنه و کارخانه غزل را که این دو مکان حسابی دیده می شود بر درآمدگاه شرقی این شهر و این بعدی جنگی کوتاهی بود که در نتیجه به هلاکت رسانیده شد آنان را که هلاک شدنشان حتمی بود و باقی ماندگان از مرتدین لشکر نسیریه فرار کردن بر کوچه العزیزیه و دو اولین و آخرین برای الله است یکی از عملیات استشهادی الله سببهایش را آسان گردانید که اجرا کرد یکی از لشکران خلافت بر اداره امنیتی جنایی واقع در اطراف شمالی کوچه نشوه شرقیه و بعد از عملیات لشکران خلافت هجوم کردند بر اداره ها و بیناهایی که در اطراف آن بود و بر سطح خود درآوردند بعد از پاک کردن از پلیدی آن نجسان و همچنان به غنیمت گرفته شد مقدار بسیاری از اصلیه ها و ذخیره ها و در این عملیات کشته شد نایب رئیس این اداره با نام زیاد دخیل و او رتبه پلکونیک داشت و همچنان کشته شد با او ده های از لشکر نصیریه و حمد تنها برای پروردگار است و همچنان لشکران خلافت هجوم شامل نمودن بر قریه سکمن علی و کاکو سعید در اطراف غربی تلبراک که در نتیجه این عملیات به هلاکت رسانیده شد ده های از لشکری نو و همچنان به غنیمت گرفته شد چار عدد از نقلیات پیکاپ و اصلی های سبک و وزنین و متوسط و لوازمات جنگی و پول میوت های وزنین و سبک و هم دو تایشتن ها برای پروردگار است وقت تمکین داد الله عز و جل بر بنده های مجاهدینش که آزاند کنندن خیابان غایرین شرقی را و بعضی از جایهای خیابان عزیزی را و این بعدی از آزاد کردن پاسگاهی مکن زراعیه و کارخانه غزل و نقطه های قصابی و مدرسه شرقی این شهر برکه واقع شد و با این لشکران خلافت در مسافه نزدیک در چارچوب امنی نظامی لشکری نصیریه در این شهر هستند و همچنان لشکران خلافت به سیطره خود درآوردند ستاد شهری را که در نزدیک حبسخانه مرکزی است و این بعد از معرکه های مقابل لشکر نصیریه بود و همچنان مجاهدین به سیطره خود درآوردند بناهایی در اطراف حبسخانه بودارا و همچنان تیراندازی ضدی تنک یکی از تانک های لشکری نصیری را ترکانید. با مشک های حراره و حمد و ستایشتن ها برای پروردگار است در ولایت صلاح الدین به حلاکت رسانیده شد یکی از مدیران استخبارات را در واسط و او با رتبه پلکانیک می باشد با دو رفیقانش و آن ترکانیده شد با واسطه مینه ترکنده در داخل شهر سمر و هم دو ستایشتن ها برای پروردگار است و همچنان هجوم کرده شد بر زیزگاه لشکر رافیزی در راه تیزگرد در نزدیکی منطقه حویش و همچنان ترکانیده شد با واسطه مینه ترکنده یکی از بلدازر را در نزدیکی شهر سن در نتیجه به سوزش درآورده شد و به هلاکت رسانیده شد آخوند رافیزی و همچنان سرباز مجموعه مسلح حلقه رافیزی را بعد از بر هدف قرار دادن با سلاحهای sniper در شهر سمرا و هم دو ستایش تنها برای پروردگار است و همچنان گلوله باران کرده شد لشکر صفوی را در منطقه مکیشفه جنوبی تکریت و پایگاه نظامی سپیکر را با قنبله های هاوین و موشک های که هدف موفقانه بودند و حمد و تنها برای پروردگار است و در نزدیکی دمه سمر را تر کنیده شد دو منزل سربازان لشکری رافزی و همچنان با دو مینه ترکنده تر کنیده شد دو نقلیاتی از نوع همر که در نتیجه سوزانیده شد و به هلاکت رسانیده شد آنانی که در داخلش بودند اما در ولایت حلب در یک هجوم الله توفیق پیروزی را نصیب کرده است که لشکران خلافت بر سیطره خود درآوردند کارخانه اسفلت را که واقع در اطراف جنوبی عین الاسلام کوبانی است و این بعد از کشتن پنج نفری از مرتدین و زخمی کنندن یک چندی از آنها واقع شد و باقی مانده آنها فرار کردند و بر غنیمت گرفتند دوربین های شبینه و همچنین اسلحه های سبوق و وزنی و متوسط و چند مقداری از ذخیره های دیگری را و هم دو ستایش ها برای پروردگار است و در قریه بیعر و حسو کشته شد با طریق سنایپر دو تا از مرتدین در جنوب عین الاسلام و همچنین هواپیماهای تحالف صلیبی نصیری الله خار گرداند آنان را دهها مراتب گل بران کردن اطراف شمالی ولایت و اطراف جنوبی عین الاسلام را و اشتباها گلوله بران کردن یکی از ماشینه های مرتدین را از الله طلب می نماییم که مکروه لشان را به سوی خودشان بازگرداند و در ویلایت بغداد در یک عملیات سری الله آسان سبب هایش را بر ترکشتر ورده شد نقلیات ترکنده ای که در جایگاه آنها قرار داشته بود بر مجموعه مسلح حلقه رافیزی در نزدیکی میشن در ده ما بین بغداد که در نتیجه ترکش شدید به هلاکت رسانیده و زخمی کننده شد بیش از 20 نفری از آنها و هم تنها برای پروردگار است اما در ولایت صنعا در یک عملیات سری الله آسان گردانید هایش را در یک از عملیات های سری عسکری قصاص گرفته شد از رافیزیان یا از نام مسلمانان سنی چنانه که بر ترکش درآورده شد دو چرخه عسکری در پاسگاه نجده تابع حوسیان مشرکین در جوله که در نتیجه کشته شد و زخمی کننده شد نفرانی که در آنجا بودند اما در ولایت جنوب اشکالان خلافت به ترکش در آوردن سه ماشین تابع پلیس صفوی را در مکاسب و تد عمر و این بر هدف قرار داده شد با مینه های ترکنده که در نتیجه کشته شد نفرانی که در آن بودند و هم تنها برای پروردگار است و در منطقه محمودیه به قتل رسانیده شد دو سربازی حلقه رافیزی بعد از بر هدف قرار دادن با مینه های ترکنده و همچنان زد و خورده پا شد در پاسگاه لشکری صفوی در منطقه عرب جبور از الله مسئله می نمایم که بر دشمن شکست را درآورد اما در ولایت فلوجه بر هدف قرار داده شد زیستگاهی تجمع لشکری صفوی را در منطقه کناتیر و پایگاه مزرعه و در شرکت گیبسی فلوجه و زراع دجله و در نقطه های واقع بین پایگاه مزرعه و کارخانه سیمان براره با موشک های کتیوشا و با موشک های ساخت محلی و هدف ها موفقانه بود و هم تنها برای پروردگار است و از جانب دیگر هواپیمای تحالف صلیبی صفوی الله خارگرداند آنان را گلوله بران کردن بازار فلوجه و خانه های مسلمانان را با بشکه های ترکنده و این به وقوع آمد بعد از نماز تراویح که در نتیجه سه نفر از مردان کشته شد و دیگران زخمی شدند و زیانی های زیادی را آورد بر مال های مسلمانان و بر مغازه های تجاری اما در ولایت کرکوک لشکران خلافت به آتش آوردن مرتدین بیشمرکه و مسلحان رافیزی را در منطقه محروم و قریه شمسیه و ناحیه تازه و قریه البوسیراج را با قنبله ها و مشکای ساخت محلی و با مشکای کتیوشه از الله مسئلت می نمایم که بر دشمن شکست را درآورد аммо дар вилояти ҳама идома дода шуд озод кардани постгоҳ дар роҳи мошингузари байни синми яҳво раққа лашкарони хилофат ба оташ даровардан яке аз постгоҳро бо қумбулаҳои ҳавоин ва пулмиётҳо ва бо тӯбҳои вазнин дар вилояти барака лашкарони хилофат дар минтақаи лаисии меҳвари роҳи халиҷ бар ҳадаф қарор дода шуд марказгоҳи лашкарони тоғутонро бо воситаи тӯбҳо ва ҳадафҳо муваффақона буд ва ҳам танҳо барои парвардигор аст аммо дар вилояти амбор ҳавопаймои таҳаллуфи салиби сафавӣ алло хол гардонад ононро گلوله بران کردن بازار خیابانی بکر را در شهر هیت که در نتیجه یک چندی از مسلمان های عوام کشته و زخمی شدند اما از لحاظ اعلامی در ولایت جزیره اعلامی ولایت جزیره نشر کرده است نوار را با عنوان خرسندی مجاهدان با بیعت مجاهدان قوقاز آخرین اخبار اعلامی از ولایت کرکوک اعلامی ولایت کرکوک نشر کرده است رسم های را که بیان کرده است که جبردیدگان بعد از گلوله بران کردن هواپیمای صلیبی صفوی بر بالای مسلمانان در قریه رسولیه در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 وفي الأسوار أحرار تضام فلا والله ما في العيش خير خير وفي الأسوار أحرار تضام فصبرا يا عباد الله صبرا فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق له احتدام لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق العراق لو احتدام فنصر الله آت لا محالا وجند الله للدين أقاموا وجند الله للدين أقاموا وجند الله للدين أقاموا